Ադրբեջանի եւ Իրանի հարաբերությունները շարունակում են վատթարանալ։ Երեք Ադրբեջանում ձերբակալվել է 32 մարդ հօգուտ Իրանի լրտեսության կասկածանքով։ Դա հաջորդել է Ադրբեջանի այն հայտարարությանը, թե իրանական ռազմական օթանավերը թռիչք են իրականացրել Իրանա-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով։ Իրանագետ Ժաննավարդանյանը կարծում է, որ թեև Ադրբեջանը փորձում է նման կերպով ապակայունացնել Իրանի հետ հարաբերությունները, սակայն Իրանը շատ զուսպ է անդրադառնում դրան։ Իրանից դեռևս փորձում են այսպես մեղմ հայտարարություններ անել, հնարավորինս հանդարտեցնել իրավիճակը, բայց դա որևէ ազդեցություն չի ունենում, որովհետև Ադրբեջանն արդեն իսկ հստակ ողջագրել է իր օրակարգը ու փորձում է նաև այդ անընդհատ քարոշչության ճնշումների միջոցով հասնել նրա, որ օրինակ Իրանը իր դիրքորոշումների մեջ փոփոխություններ մտցնի։ Նույն վերջին միջադեպը, որ հայտարարվեց ռազմական ինքնաթիռի թռիչքի հետ կապված, դա եւս ադրբեջանցիների հերթական փորձներ իրադրությունը լարելու որովհետև իրանական կողմը պնդում է, որ նմանատիպ թրեշքներ իրենք նախկինում են են արել եւ առհասարակ ընդհանրապես Ադրբեջանի օթային սահմանը չեն էլ խախտել։ Թեև Ադրբեջանը տարիներ շարունակ փորձում էր հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը ներկայացնել որպես կրոնական եւ ստանալ մահմեդական աշխարհի աջակցությունը, այդուամենայնիվ Ադրբեջանը մեծապես խորացնում է հարաբերություններն Իսրայելի հետ։ Ադրբեջանը մեծացնում է իսրայելական ներկայությունն Իրանի հետ սահմանի երկայնքով։ Դրա հետ մեկտեղ վերջին ժամանակներում հաճախակիացել են իսրայելական ռազմական պաշտոնյաների այցերն Ադրբեջան։ Ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանը կարծում է, որ Ադրբեջանը վերածվում է իսրայելական պլացդարմի։ Ստացվող տվյալները հարցազրույցները, հանրային խոսքերը գալիս են փաստելու, որ բավականին մեծ ազդեցություն է ձեռբերել Իսրայելը ռազմական բնույթի ազդեցություն, ռազմական հետախուզական, հենց Իրանի հետ սահմանների երկայնքով եւ 20 թվականին Արցախի դեմ սանձազերծված ագրեսիայից հետո ի նշան նաեւ իր ստանված բարտավորությունների իր երախտագիտության Իսրայելի հանդեպ Ադրբեջանը փաստացի ծառայեցվում է Իրանի դեմ հնարավոր գործողությունների առումով որպես դաշտ, թեև իրեն ժխտում են վերջերս Եվս էլ Իսրայելում Ադրբեջանի դեսպանն էր հարցադրություն նշել, որ իրենք երբևէ չեն դառնա պլացտա, բայց իրողությունները այլի մասին են փաստում։ Իրողությունները փաստում են, որ Ադրբեջանը հենց այդ ճանապարհով էլ գնում է Իրանը մեծ մշակութային եւ քաղաքական ազդեցություն ունի Ադրբեջանում, ինչը վերջինս որպես սպառնալիք է դիտարկում։ Իրանագետ Ժաննա Վարդանյանը նշում է, որ Ադրբեջանը հետապնդում է ցանկացած մեկին, ով նույնիսկ մի փոքր կասկածվում է Իրանի հատուկ ծառայությունների հետ աշխատելու համար։ Իսրայելական ներկայությունը Իրանը Ադրբեջանում հնարավորինս օրինակ փորձել է չեզոքացնել տեղում շիա հավատացյալների միջոցով։ Ամենայն դեպս առնվազն այնպես որ այդ շիա հավատացյալները դժգոհություն հայտնեն Իսրայել-Ադրբեջան հարաբերությունների խորացման կապակցությամբ բնակցություններ կազմակերպեն եւ այլն, բայց խնդիրն այն է, որ այստեղ Իրանը այդքան էլ հաջողություն չի ունեցել, որովհետեւ այդ նույն շիա հավատացյալները շատ լուրջ հալածանքների են ենթարկվում Ադրբեջանում։ Մանավանդ հիմա, երբ հարաբերությունները խիստ դարված են, Ադրբեջանում ամենօր 10 հավատացյալների են ձերբակալում նրանց հայտարարում ապահովում են իրեն ուժտեսներ ու պետական դավաճանության մեջ են մեղադրում, այսինքն այս ծային Ադրբեջանում Իրանը լիովին ճշնամի երկիր է ներկայացնում եւ բոլոր այն մարդիկ, ում համար Իրանը ճշնամի չի, ովքեր որևէ տեսակի համակրանք ունեն Իրանի նկատմամբ, իրենք առնանում են բանտարկության։ Իրանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունները գերլարված են։ Արդյոք այս փուլում հարաբերությունների վատթարացումը կսահմանափակվի մկանների ցուցադրությամբ, թե կվերաճի ռազմական գործողությունների։ Փորձագետները դժվարանում են կանխատեսել։ Մի բան ակնհայտ է. Իրանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունները պատմական նվազագույն կետին են հասնում։ Դրա հետ մեկտեղ իրանական Telegram-յան ալիքները հայտնում են Ադրբեջանի հարավային շրջաներում ռազմական կուտակումների մասին, ինչն էլ ավելի կարող է սրել երկու երկրների հարաբերությունները։ Դավիթ Եղիազարյան, Արցախ լրատվական։